відчувалося, як припливами обмиває годика щедра фантазія. Часом я ладен був навіть полюбити того далекого і незнайомого мені чоловіка з війни, але ніколи не ототожнював його з Анатолієм Георгійовичем. Він для мене погрозливо залишався просто віреним татом. І я не стільки думав про людську і літературну типовість Годика, скільки про те, що не хочу мати такого тестя. Всоте зловив себе на відчутті, що не знаю, каже він правду чи бреше. А він говорив про віру. І бодай на початку я хотів його чути. От ти не повіриш. А я взяв віру з голодного повоєнного дитбудинку. Надумав і взяв. Вона важко звикала до мене, кричала, била мене долоньками і ногами, маленька, мов козеня. Досі не знаю, чому так рішуче узяв її. Може, тому що за тиждень до цього дістав повідомлення з дому, власне, дому тоді вже не було, про смерть матері і почувся сам один на цілому світі. З жінками мені не таланило ніколи, але завжди мріяв мати дітей. Коли Віра підросла, розповів їй про все. Ми були самотні на цілім світі. З армії мене вже списали через виразку. Хоча тепер я підлікувався і міг би служити. Ех, Вітю, як би я жити міг. Ти б мої портрети тільки на стінах у свята бачив, коли б у житті все відбувалося, як замислювалось. Але так уже трапилось що більшу частину життя свого я слухав накази і виконував їх. Скільки ж позачергових нарядів довелося відбути? А віру, дівча моє гарне, я полюбив, дав йому своє прізвище і все дав, що маю. Отак без матері й виростив дочку. Ти не уявляєш, як це важко. над полірованою дошкою столу вищились високі груди годика. І Анатолій Георгійович набув зовсім іншого вигляду. Мене аж здивувало, що за кілька хвилин людина могла так змінитися. Тримаючи в долоні широку чарку, сидів навпроти мене дуже ще красивий мужчина, втомлено похливши чоло. Я подумав, що Віра марно приховувала від мене своє сирідство, бо такого прийомного батька не соромляться і не жаліють його. Кремезний чоловік, наче з каменю тесаний, сидів напроти мене. Пам'ятник Анатолієві Георгієвичу з минулих літ. У кімнаті посутеніло. Я ще трохи послухав цокотіння снігової крупки об скло і жерсть, цокотіння, яким навколишній світ намагався прибитись до тепла і затишку, і подумав, що гру нашу відкрито. І тепер ми з Анатолієм Георгійовичем маємо чи мовчати весь час чи спромогтись на відвертість. І те і інше непросто, але як же інакше? Сніг наполегливо доводив своє право війти до приміщення. Тільки ж не ввійде. Я ніколи не розповідав Годикові докладно про власне дитинство.